Zahvala gospodaru što nas je učinio od umeta Muhammeda. Zahvala gospodaru koji nas je učinio od onog dijela umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji voli njegov hadis i koji se sakupljaju da bi slušali njegove hadise, njegov govor i onako kako nas je dragi gospodar danas sakupio na ovom Mubarek mjestu, molim ga najvećim imenom da nas sabere pred njegovim miljenikom Muhammedom sallallahu alaihi Gospodaru naš, molimo te da tvoj salavat i selam bude njemu, njegovoj časnoj porodici, s ashabima i neka je salavat i selam, mir i spas i svako dobro na onoga ko zove istini, ko zove dobro ko nastoji oplemeniti svoj život i koji nastoji da mu uvijek sutra bude bolje nego danas i uvijek nastoji moliti Allaha da oprosti ono što je učinio jučer. Molim Allaha da nas počasti korisnim znanjem i da nam dadne da se koristimo onim čemu nas je on pouče. Amin. Draga braće i poštovane sestre, mi dalje živimo u hladu hadijske zbirke koju nam je priredio imam Buharija radijallahu anhu. Allah bio sa njim zadovoljan nastojimo produbiti svoje znanje o Rasulullahu sallallahu alaihi Svaki dan mu jezin pet puta sa munare kaže Ašhadu anna Muhammeden Rasulullah podsjeti nas na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Onako kako nas podsjeti da je Allahu akbar, da je Allah najveći. Koliko god nam se neki naši problemi učinili velikim, nas mu jezin pet puta na dan podsjeća da je Allah najveći pa nas mu jezin podsjeća Ešhedu enne Muhammeden Rasulullah O ešhedu an la ilaha illallah Svjedočim da nema drugoga Boga Podsjeća nas na to najljepše i najveličanstvenije svjedočenje I onda nas podsjeća Ešhedu anna Muhammeda Rasulullah I zna se šta dalje Haja ala salah, haja ala falah Požurte na namaz, požurte na stvar Ako dobro nije čuo ima i kamet Kad uđe u ponovim se sve Subhanallah Allahovog dara ovog dara nama, bošnjacima i bošnjakinjama, muslimanima i muslimankama ovdje u Bosni, da mi možemo družiti se sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi sallam. Učiti o njegovom životu. Kaže jedan pjesnik Innal muhibba li me juhibu Zaista onaj ko voli nekoga nastoji slušati onoga koga voli. I subhanallah, na samom početku, onako kao što smo uobičajali, ja vas molim da to kod sebe gajimo kao karakternu osobinu. Jer je karakterna osobina Muhammeda sallallahu alaihi sallam bila da cijeni svako dobro koje neko učini. Vi znate, često spominjem onu ženu koja je izmetla oko džamije kako se Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam naljutio kada nije bio pozvan na njenu dženazu riječima, jel, možda ona nije bitna, nismo htjeli da te uznemirava. Ja molim vas da cijenimo kogod učini bilo kakvo dobro. To učimo na samom početku kada proučimo dovu ili fatihu, šta god ko želi. Imamo Buhari podsjećamo se na to. Roditelji su nam naši puno dobro učinili. Poštujemo svoje roditelje. Sve ljude koji su nam bilo šta dobro učinili, učimo dovu za njih. Ako su upućeni da im Allah uputu poveća, ako nisu upućeni da im Allah uputi, ako su hasta da im Allah zdravlje dani ako su u neimaštini da im Allah imetak dani Ja vas na samom početku pozivam da proučimo i ovaj put imam Buhari Fatimu i dobre dan i Fatih Mi smo došli do 180. hadisa 179. hadisa imama Buharije koji je zabilježen u sahihu prije nego što prijeđemo na sami hadis, kada smo već započeli sa govorom o tome koje osobine kod sebe treba graditi, jedna od najvećih lekcija u životu svakog vjernika i vjernice jeste ona lekcija koju velikani dadnu nama u trenucima kada trebaju preseliti sa ovoga svijeta, u trenucima preseljenja. Vi znate da je Resulullah s.a.v sklonio perdu i pogledao muslimane dok su namazu. Pa se Boži poslanik Muhammed s.a.v. tada osmijehnu. Posljednje riječi Muhammeda s.a.v. bile su As-salatu, as-salatu, oma meleket imanukum, Namaz čuvajte. Namaz čuvajte i one koje vam je Allah u emanetu, povjerenje povjeri. To je svako. Bračni drug ti je u emanet povjeren. Evlat je u emanet povjeren tabački mešćiti u emanet povjeren. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji čuješ večeras u emanet je povjeren. Jedan, jedna od karakteristika koja je, da kažem, gotovo kod svakoga shaba u jednom trenutku tako došla do izražaja i tako zablistala, jeste jedna krajnja poniznost i skromnost. Dokle god mi ne budemo, pogotovo, alhamdulillah, ovdje smo svi mlađi uglavnom, dokle god ne budemo se mi kao umet Muhameda sallallahu alaihi sellem odgojili da nam je potpuno nebitno hoćemo li biti prvi ili posljednji u bilo kojem dobru koje, se radi nego da nam je bitno da to dobro zajedno uradimo subhanallah na samrtnoj postavi bila Al-Habešija kaže njegova Hanuma teško nama odlazi nam Bilal kaže tada Hazreti Bilal Habešija ne samo mu jezin Rasulullah sallallahu alaihi nego sekretar za financijske stvari je bio Bilal Habeši. Može ga zvat ministrom, onaj financija. Mi znamo da je mu jezin, ali malo, malo u hadisma Bilal ovo iz Betul Mala, Bilal ono iz Betul Mala. Znači ne samo da je Bilal Habeši bio mu jezin Rasulullah, nego je bio jedan od najbližih ljudi Božih robova Božijem poslaniku sallallahu Toliko povjerenja imao Božiji poslanik u njega kao u svoga ashaba, u njegovo poštenje, u njegovu predanost, u njegove mane, da, ga, da mu je povjerio da on bude ministar financija. Bilale sakupio ovo, Bilale odnesio ovo, Bilale podijelio ovo. I subhanallah, na preseljenju kaže Hazreti Bilal Habešija, kaže Hanumi svojoj na te njene riječi, teško li nama ode nam Bilal, kaže Bilal Habešija, kaže nego blagoli meni? Kaže, blagoli meni? Gaden el kal ahibbe. Sutra se susrećem sa voljenim. Muhammeden wa sahbe. Sa Muhammedom i njegovim ashabima. Subhanallah, on je od ashaba Resulullaha. On je mujezin Resulullaha sallallahu alaihi sallam. On je čovjek od povjerenja kod Resulullaha sallallahu alaihi sallam. I on kaže ja se sutra susrećem sa Muhammedom i sa njegovim ashabom. Kao da on neće samoga sebi da toj plejadi pridruži ako njima pripada. Veliki ljudi, čestiti ljudi, vjernici i vjernice se jednako stide svoji dobrih dijela koliko se stide i loših dijela. Stidi je kada loše dijelo učine zašto su se onaj, zašto su se upustili u to? A stidi ih je dobrih dijela jer Allah ih je počastio time. Ne znaju je li primljeno ili nije primljeno. I ako ovu karakternu osobinu hoćemo izgrađivati, ako hoćemo prvo da poštujemo svakoga ako učini dobro. Drugo, ako hoćemo da izgradimo kod sebe karakternu osobinu, da nam je potpuno svejedno, hoćemo li biti prvi ili posljednji u nekom dobru koje se radi, nego nam je bitno da se to dobro uradi moramo onda poštovati pravilo. Kaže ulema, la tashab, evo ima im koji znaju, la tashab, nemoj biti ashab, nemoj biti drug, nemoj se družiti. Ma men, la jenhadu bike haluhu, ko ti tvoje stanje ne popravlja. Wala yadulluka ala Allahi qaluhu. Niti te na Allaha njegove riječi upućuju. Ponovit ću opet. Nemoj se družiti s onim ko tvoje stanje ne popravlja. Osjetiš kad si u njegovoj ili njenoj blizini, osjetiš da te stalno upućuje na ono što je dobro, savjetuje, osjetiš da tvoj imam jača, osjetiš da se srce čisti. Wala yadulluka ala Allahi maqaluhu niti te njegove ili njene riječi upučuju na Allaha. Sve vaše relacije, sve moje relacije, samo prema ovom je pravilu možeš porediti Družim se samo s onim koji meni pomaže da budem odan gospodar. Družim se samo s onim ko će meni pomoći da budem odan uzvišenom stvrtu. Ko vezuje moje srce za njega. Ko ne vezuje moje srce za bilo koga od Božih robova. Mi smo prošli put čitali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o Hazreti Ali govorili smo kako je njegova karakteristika bila da se mnogo stidio. Pa je pitao konkretno o meziji, onoj tekućini koja prozirnoj koja izađe iz polnog organa, obično prilikom mokrenja ili tako, bilo ga je stid da pita Bože poslanika, pa je jednog od ashaba zamolio da to učini umjesto njega. Kada je ovaj to učinio, Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, mu je rekao da je obavezan samo uzeti abdest, da nije obavezan okupati se. Da Allah dragi nagradi jednog od, od braće u drugom hadisu, kaže nisi spomenuo, a trebao spomenuti, prišao mi je poslije predavanja i kazao, kaže Boži poslanik mu u drugom hadisu rekao da mora oprati spolni organ. I evo sada da dopunimo. Znači obaveza je oprati spolni organ i onda se abdest. Zašto? Da ne bi nešto od tih nečistoća ostalo. I ovo je vrlo bitna stvar, ja bih volio da razvijamo kod sebe. Nedavno mi jedan od ahbaba govori, prije nego što uđemo u sljedeći hadis, neko je iz predavanja i to se često zna desiti da uzmu dio predavanja ja zaista nikome ne kažem sve što sam kazao je javno svi mogu vidjeti ali neki ljudi uzmu dio predavanja i onda ga da kažem napravi neki klip ili nešto i onda to voda po, po ovome po virtualnom svijetu da nas Allah dragi sačuva svake vrste pogreške i šta se dešava mislim da je bio odlomak o hijab šta je hijab kako se danas izvrće hijab kao pokrivanje žene muslimanke i kaže ja, Aba, dolazi kod mene i kaže Allah ti zdravlja, dao, rekla ti je moja sestra. Kaže, kad ti budeš hodu u džubetu i onda nama možeš pričati priča. <laughs> Mislim, i meni je, to vrlo drag komentar. Is, gledano onako sa ljudske strane jest pravo. Jel tako? I rekao sam od neću pričati, onaj koji je stavio od vas ne to Radi se o tome da mi imamo obavezu da pojasnimo. Čak i one stvari, nekada ulema kaže, možeš li savjetovati ljudima ono dobro koje ne radiš? Kaže, možeš. Jer nekada čovjek koji govori o hadisima Rasulullah sallallahu alaihi sallam, koji govori o vrijednosti trošenja i metka na Božijem putu, možda nije imućan. Jer to znači da treba ostati hadisa Rasulullah koji govori o tome? Čovjek koji je subhanallah, danas sam pročitao, čovjek koji fizički nije sposoban, ima problem sa nogama, hrom, ne može ići u džihad. Jel ima pravo primjer hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam o džihad? I gledajte jedan detalj, danas jedan ashab, čitam hadis i kaže, pitao Rasulullah to i to. Kaže, to je taj i taj ashab. Kaže, on je onaj koji je zamolio Allaha. Bio je hrom. Nije, na jednu nogu je vrlo teško hodao. Pa je zamolio gospodara prije bitke na Uhudu. Gospodaru, molim te, doslovno kaže, aksentu zaklao zakleo sam, sam se tebi gospodaru, da me počastiš da ovom svojom nogom uđem u džanet. I u bitci na Uhudu je preselio i kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, tako mi je Allah, gospodar ga obavijestio, svojom hromom nogom je ušao u džennet. I zato mi imamo obavezu. Mi imam obavezu da pojasnim Naravno, vrlo je bitno i svakome onome ko govori o vjeri, bitno je nekada insan zna šta je kazao, ali ne zna kako su ljudi razumjeli. Vrlo je bitno, sugeriraj, da li si to dobro rekao, kao što je onaj momak kazao, kaže, znaš da je Resulullah s.a.v. rekao da opere spolni organ, onda da se, da se onaj abdesti. Meni je to valjalo, valjalo mi je mnogo. Da Allah, dragi, nagradi svakoga onoga ko na bilo koji način oplemeni bilo koje naše druženje sa hadisom Rasulullah. Mi spominjemo kuranske ajet, spominjemo hadisa Rasulullah, spominjemo izrake u lemi, spominjemo detalje života tih velikana. Nekada se desi možda da neke stvari ne budu pravilno, pravilno kazane. Evo, sa moje strane je pogreška. 179. hadis govori također o onome što je intima čovjeka. Kaže Hadesena Sa'd ibn Hafs, prenio nam je Sa'd ibn Hafs, Hadesena Šeiban od Šeibana, an Jahja, an Ebi Salamete, od Jahja, od Ebu Salami, an Ata ibn Jesar, ahberahu, od Ata ibn Jesara da ga obavijestio. An Zaid ibn Khalid, ahberahu, da je Zaid ibn Khalid upitao, Sa'ala Uthman ibn Afan upitao Hazreti Osmana, sina Afanovog, radijallahu anhu, kultu riječima i ida džama felem jumni kaže ukoliko čovjek ima intimni odnos pa ne završi intimni odnos kala Usman je voda kaže neće morat se kupati nego samo se abdesti kema je te voda u kao što se abdesti za namaz za zekerahu i opraće svoje stidno mjesto Kala Uthman, samijetu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Čuo sam to od Božijeg poslanika. فسألت عن ذلك عليا وزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك pa sam pitao Hazreti Aliju, Zubeira, Talhu, Ubeja, Ibn Kaba i druge pa su mu to naredili 180. hadis zamolio bi sad da niko ne izlazi jer imat ćemo problem ako neko izađe a čuje prvi dio samo hadis će me nekom u džube i Ahmediju. Dobro, subhanallah. 180. hadis također isto. Hadesena Ishaq prenio nam je Ishaq kala ahberana nadr od, od nadra ahberana šoba anil hakem šobe od hakema an zekvan ebi saliha an ebi sa'idin al hudri od zekvan ebu saliha od ebu sa'ida al hudri ashaba Rasulullah anna Rasul Allahi arsala ila ređulin. Da je Boži poslanik poslao po jednog čovjeka. Minal ansar od ansarija. Feđa'e wa ra'suhu yaqturu. Kaže, došao je, a sa glavi mu je kapale su kap kao da se teko kupao. Fakale nebiju sallallahu alaihi wasallam, pa je vjerovjesnik rekao, la'allana a'đalnake. Možda si bio u intimi sa svojom porodcom, pa te mi pozvali, po, da požurlite. I on se onda okupao da ne dođe džunup kod Resulullah. Fa kale na, kaže jeste Boži poslanici. Nije, bilo ga stidao, sad će ne može slagati. Fa kale Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Iza uađilte au kuhitte fa alejke vudu. Kada te neko požuri ili ne dođe do snošaja, kaže onda je samo, samo si dužan da se, da se abdestiš. Ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zašto stalno govorim da je vrlo bitno imati znanje? Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je derogira i konsenzus je sve u lemi da u trenutku kada dođe do snošaja, bez obzira da li osoba završila ili ne završila, da je obavezna da se okupa. Na osnovu ova dva hadisa u Buhari, ko čita, šta će rad kad bude? Samo će se obestiti. Čak je više, čitam prijevod sahiha imama Buharije u kojem govori imam, u kojem prevodilac tumači dole u fusnoti, pa kaže, spominje mišljenja, kaže, stavije Hazreti Alije, stavije Hazreti Osmana, ovo što se ovdje spominje. Kaže, stavije da se ne mora nakon intimnog odnosa, da se ne mora kupati ukoliko nije došlo do završetka snošaja. A dole kaže, a kasnije su oni promijenili mišljenje. Pa drugi hadis ima Resulullah i vel tetal hitanini Kada dođe do dodira, do dodira spolnih organa, obavezno je, obavezno je da, da se da se okupa Subhanom. Šta više, sva četiri mezheba. I kasnije, onaj, svi ovi učenjaci koji su, ovaj, vrlo bitna stvar, kada bilo koju temu iz hadisa Resulullah, baš sam namjerno uzeo da vidim u prijevodu kako su radili. Obaveza je muslimana i muslimanke, bez obzira da li je završen intimni odnos ili ne. Čim je došlo do ulaska spolnih organa, mora se okupati. Na osnovu <laughs> ovih hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ova dva hadisa, zato sam rekao nek niko ne izađe, jer će reći, onaj kaže da se ne moraš kupati nakon što budeš džume. Znači, radi se o tome da je ovaj ovaj hadis Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam nešto što moramo poznavati i moramo znati da od hadisa Resulullaha imaju derogirani i derogirajući. Ima primjera radi Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je jedno vrijeme zabranjivao da se ide na mezari. U drugom hadisu Rasulullah koji je kasnije došao, kaže Boži poslanik kuntune bio sam vam zabranjivao, jer sve što se dešava na mezarima i sami vidite kuntune od naricanja, od, da ne spominjemo sad detalje ružne koje se dešava, kuntune hejtu kuman zijaretil kubur ela ruha. Kaže, zaista sam vam ja zabranjivao da idete na mezarje, pa zaista sada idite. Zašto? Podsjeća vas na smrt, podsjeća vas na prolaznost. Da ne znamo da je to derogiran hadis. Kada naiđemo da je poslanik zabranjivao odlazak na mezarje, imat ćemo situaciju da negiram ono što je Resulullah kasnije rekao, bilo je, bio, bila je okolnost zbog kojeg sam kazao da, da ne idete. Isto tako, veliki broj tema koje su danas problematične među ljudima sa fikskog aspekta. Da spominimo samo još jedan detalj prije nego što završimo. Hazreti Ebu Bek, vi znate, stalno se potencira pitanje dužine nogavica. Da li ona ispod, onaj članaka i tako, jel vatra. Ima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, onaj ko vuče svoju odjeću od oholosti. Jer tako se pokazivao status imovinski, ko ima novca kupi da mu se vuče iza njega. Da kaže, gledaj koliko sam ja imućan, dobro, kod nas je sad drugačije, kupiš markirano, kupiš od 2000 maraka odijelo umjesto 300 ili od 150 ili od 100, tako pokaziš. U ta doba se onaj ugled pokazivao i metak pokazivao tako što kupi dužu odjeću. I kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, zaista Allah neće pogledati u onu osobu koja vuče svoju odjeću iz oholosti. I zbog toga imate kod ljudi skrati, u sred zime skrati, meni bude zima kad ga vidim. Zašto? A kaže, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, isto hadis, o toj temi, kad imaš, kad spojiš teme, kaže Hazreti Ebu Bekr, Boži poslaniće, meni se nekada odjeća vuče Drži mi se, znači toliko je duga da mi se neka zna i vuče. Ne, da, ne dam pokriva članke, ne. Kaže, inneke la tefaluha hujela. Ti to je Bekri ne uradiš iz oholosti. Nego pakva ti odjeća. Nisi naručio odjeću koja će se vući. I zbog toga, jedan od glavnijih principa u razumijevanju hadisa Rasulullaha sallallahu jeste poznavati hadise Božijeg poslanika koji su na jednu temu kada sabereš te hadise, kada vidiš kako je Resulullah sallallahu alaihi wasallam govori o toj temi, sa svih aspekata sagledaš, onda možeš kazati ovo je sunnet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ovako treba raditi. Jer inače, u suprotnom imaći situaciju kao u ovom hadisu. Kaže, nisi obavezan, imao si odnos, nije se završio odnos do kraja, nisi dužan može, ima u, u Buhari ima hadis. je puta čuo, ima u Buhari hadis. I e šta sad s Ima u Buhari hadis, a ti nije znao da je da je derogiran. Da u drugom hadisu Resulullah vjerodostojnom kaže kada se susretnu dva fina mjesta muškarci ili žene, kaže vođe bel obaveze, obaveze okupati. Zbog toga, braćo i sestre, neznanje, neznanje je veliki neprijatelj. Ali pogledajte, sa neznanjem uglavnom dolazi druga osobina, a to je oholost. Jer vremenom čovjek samog sebi ubijedi da ono njegovo neznanje, ne samo da je to znanje, nego to jedino ispravno znanje čuvati se neznanje i čuvati se oholost. U mjesecu Rasulullah s.a.v. samo nekoliko hadisa koji govori o umetu Rasulullah, odnos Božijeg poslanika prema umetu. To je jedna tema. Ako hoćeš da znaš kakav je Božiji poslanik sallallahu alaihi bio prema umetu, saberi 5 10 hadisa koji govori. Prva stvar, ovo, ovo posebno moji studenti voli Slušaj sad, gospodaru moj, doba poslanika sallallahu alaihi wasallam, za mene i za tebe. Gospodaru moj, olakšaj onome ko olakša mome umetu. Pogotovo studenti voli, onda prije da napišu na tablu po mogućnosti, da im bude što... Gospodaru moj, otežaj onome ko oteža mome umetu. Pazite, nje, ovo je mjesec kada, rekli smo dvije stvari, sjećate se, salavati na Resulullah i čitanje nešto iz njegovog života. On je učio dovu za svakoga onoga do sudnjega dana ko tebi nešto olakša. I on je učio dovu protiv svakoga onoga ko tebi oteža. Mako on bio. Ko koga voli. Druga stvar. Resulullah sallallahu na sudnjem danu svi će vikati nefsi i nefsi. Mene je spasi gospodar, mene je spasi gospoda. Jedino će Hazreti Pegamber sallallahu alaihi govoriti ummeti, ummeti, moj ummet, moj ummet. Kako da ne donosimo salavate čitavu godinu, a posebno u ovom mjesecu, sallallahu Kada bi boži poslanik zaklao dva kurbana, pitali bi ga zašto boži poslanić? Kaže, jedan je za mene, jedan je za moj ummet. Znam se danas imućnog čovjeka koji ima. Kaže, gospodar, ja sam nanijetio ovaj kurban, drugi koji ću zaklati, ili treći, ili peti, ili junicu. Ja sam nanijetio dva, tri kurbana su moje, ostalo je za umet Muhameda. Za sve one koji nisu prilici da zakolju kurban. mi nas je učio Resulullah sallallahu A ne, ova je ovakav, ova je onakav. Ne da napadamo na čast umet. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam Kullu ummeti jedhulu džennete illa men eba. Svi će iz moga umeta ući u džennet, osim onoga ko odbije. Kažu Boži poslaniće, ko je odbio? Kaže, men eta'ani dehala džennet. Onaj ko meni posluša, ući će u džennet. Wa men asani fefad eba. Kaže, onaj ko je meni neposlušan, on je odbio. Boži poslanik sallallahu alaihi sallam čak nije rekao ući će u džennet, jer je to isključivo između gospodara i roba. Subhanu. Salavat Svaki put kada mi proučimo Inna lillahi melaiketen sejahin, kaže poslanik, imaju meleki posebni koji hodaju po dunjalu. I kaže, do, donose meni salavat od moga umeta. Svaki put kad mi kažemo sallallahu alaihi wasallam, to dođe kod Božeg poslanika. I posljednji hadis, ja sam ga prvi put pročitao kad sam pripremao hudbu za, za sutrašnji dan. Prvi put. Isto koda nikad ga nisam vidio. Subhanallah, hadis vjerodostojan. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam Ko donesi na mene Men salla alaihi ašra hine yuspihu wa hine yumsi lehu šefaati Ko svako jutro i svaku noć donese na mene deset salavata Moj šefat će mu pripasti Prvi put ja ga i provjerim autentičnost hadisa, kaže vjerodostojan hadis. Ko donese ujutru deset salavata i naveće deset salavata, dobit će šefat Resulullah Ovaj mjesec neka bude mjesec odgoja. Odgoja našeg karaktera. Da naviknemo sebe da donosimo salavate na Resulullaha. Jer onaj ko nekoga voli njega spominje. Ja molim gospodara ako Bog da, da nas u tome pomogne. Prije nek što proučimo dovu. Planiramo ako Bog da iza mjeseca februara kada se napuni godina dana od ovog našeg hajrata vezano za namirnice da pokušamo napraviti jedan klub knjige gdje ćemo mjesečno jednu knjigu odabrati, napraviti grupe koje će čitati tu knjigu zajedno, da se malo družimo, barem jednom mjesečno. Mene interesuje, ovaj Fahrudin naš uređuje stranicu, interesuje me vaše mišljenje vezano za to. To bi bila prilika da se malo družimo, da se malo upoznamo, nije naporno jednom mjesečno, a kad bi nas pogledate, ima nas možda stotinjak u ovom da pročitamo po jednu knjigu. Mi smo dodali umetu Muhammeda s.a.v. stotinu knjiga i da svako izabere tri rečenice, pet rečenica koje su mu najljepši Pa da podijeli, vi imate po ovim face-offovima i <laughs> gdje ste već, podijelite po tim, po tim modusima koje imate komunikacije. Interesuje me sve, imate ovaj info, jel, info et tabački, jel, na tabačkom imate stranu, interesuje me vaše mišljenje. Da li da s time počinjemo, ako ćemo počinjati, mi ćemo onda tu u februaru, ako Bog da, zaokružiti kako će izgledat, staviti da se prijave ljudi već u martu, ako Bog da početi. Znači, vaše mišljenje vezano za to, aj molim vas, imate ovu stranicu za kritike. Nemojte dozvoliti da meni dolazi posredno, direktno, Fahri, pošaljete i meni to dođe. Znači, bilo kakva kritika. Vjerujte, subhanallah, Hazreti Omer je učio dovu. Rehim Allah umra'an, Allah se smilovao čovjeku. Ehda u ujubi. Koji mi ukaže na jednu moju mahanu. Mi smo ljudi, svi, nesavršeni. Onaj koji od, kod ljudi dostigao savršenstvo. Zato što ga je Allah milošću svojom u potpunosti obuhvatio Muhammed sallallahu Ako se, kao što sam na hudbi rekao, ako se kilogramima i gramima mjere težine, ako se metrima i kilometrima mjere dužine, onda se ljudski karakter mjeri Muhammedom sallallahu Uvijek ukažete, imate ovaj e-mail, ja molim vas da svoje mišljenje date, ako ste zainteresovani, ako niste, zbog čega niste, da vidimo malo. Možda će neko dati tako jak argument da ćemo reći, subhanallah, vidi, to uopšte nismo vidjeli. Da proučimo, da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar nas miluj se nama i umetu Muhammeda. Gospodar naš počasti umet Muhammeda i počasti nas. Gospodaru naš olakšaj onome ko olakša umetu Muhammeda. Gospodaru naš otežaj onome ko oteža umetu Muhammeda. Gospodar naš učini nas od onih koji rade za dobrobit umeta Mohameda Gospodaru naš sačuvaj nas oholosti, neznanja i umišljenosti. Gospodaru naš sačuvaj nas svake forme sebičnosti. Gospodaru naš učin nas da budemo od onih koji se tebi odazivaju svaki dan. Gospodaru naš počasti nas da presalimo sa svjedočenjem da nema drugoga Boga osim tebi i da je Mohamed tvoj poslanik. Gospodaru naš naše salavate ti dostavi svome miljeniku. Gospodaru naš počasti nas proživljenjem u njegovom društvu. Gospodaru naš neka ne zanočimo u ovoj noći bez salavata na tvoga miljenika. Gospodaru naš mi smo u mjesecu njegovog rođenja pa molimo da nas poživiš na njegovom sunnetu. Gospodar naš sačuvaj na svake forme stramputice. Gospodar naš sačuvaj na svake stramputice. Gospodar naš počasti nas da odgajamo svoju djecu u ljubav prema tebi i tvome miljeniku. Gospodar naš ako mi namaz ne volimo ni naš evlad namaz neće voliti. Počasti nas da mi namaz volimo. Gospodar naš, počasti naše poglede da se obaraju od svakoga haram Gospodar naš, sačuvaj naša stidna mjesta od svakoga haram Sačuvaj nas od osamljivanja sa ženama koje nam nisu dozvoljene. Gospodar naš, sačuvaj nas od osamljivanja sa onim s kojima nam je osamljivanje zabranjeno. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš ženom i svakim djelom koji približava žene Gospodar naš, sačuvaj nas vatri i svakoga djela koji približava vatri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin al